ONOS CAE CUON SUNODOI PORUNTES ONOS CAE CUON EN TAUTOE ODOI PORUUN HEURONTES DE EPIGES ESFRAGISMENON GRAMMATION HO onus LABON CAE ANAREXAS TEN sfragida CAE ANAPTUXAS DIEGZEIE EIS APEECOON TU CUNOS peri bosque maton de entucane ta grammata hortu te femi kai crises kai acuru ai un hocuon tu onu tauta di exiontos di de kai efese toi onoi hu pobasi filtate micron me ti kai peri creon kai osteon heureis dia lambanon hode onus hapan to grammation di exelzon kai meden heure kos hon hokuon es de etei antefesen ausis hokuon bale katages hos adokimon pante file tun